і навколо нас упадає той ваш грубіян Філе. Вона справді була дуже слаба, та бар'єр не з'явився ні за півгодини, ні навіть за півтори. Жак Антуан відчайдушно виспівував, і слухати ті його веселі розпачливі крики бракло снаги. Вже й не глянувши на лічильник одометра, який накрутив добрих п'ять зайвих миль. Булат знову відв'язався. Зловісне передчуття, до межі напнуте легковажними співами, полонило його всього. Лишалося припустити, що собаки збилися з напрямку і ведуть людей на схід у мертву пустелю льодовика Белінсгаузена ще на цілу сотню миль. Булат стояв проти вітру, ліворуч від ліжні. І коли Жак Антуан проминув його з безнадійно веселим виглядом, раптом почулося моторошне виття. Булат був зняв праву лижу, щоб оббити скріплення на мерзлий сніг, і тепер понісся туди на самій лівій. Марти стояли носом на схід, собаки збилися в купу і, задерши голови до хмар, тоск мовили. Там океан коротко повідомив Нансен. Собаки нанюхали вода. У нього був урочистий і трохи зляканий вигляд. Жак Антуан, тримаючи в руках одометр, який вискочив од різкого повороту нарт, ніяко усміхався. Надійшла й решта людей, так само пов'язаних линвою. Японець доброзичливо вдарив жака Антуана палицею по ногах. Тепер можете співати. гіп гіп ура хором проскандували Сміт, Лорд і Макмілан, але ніхто не приєднався до них. Журналісти остережливо заглядали в прірву. Їм уже й раніше доводилося бачити бар'єри шельфових льодовиків, які часом сягали до 50 метрів заввишки, прямовисна крижана стіна, а під нею чорно-синьо-зелені хвилі океану. Там таки вода? спитав Хуан Естрада. За сніговою каламуттю не було видно ні води, ні самої прірви. Там має бути припай, відповів йому начальник експедиції, гордовито походжаючи отдалік. Так твердить містер Матроуз. Він раптом загукав. Джентльмени, негайно відійдіть, якнайдалі завтра розглянете все, а сьогодні вже треба готуватися до ночівлі. Остання ночівля на шостому материку. Цілком заслужена пиха, сказав Жак Антуан, і тут нічого не зробиш. Тепер, коли всі поневіряння лишилися позаду, настрій у нього знову підупав. Знову забудуться, і кожен малюватиме мосьє доктора в гамі найясніших барв. Не злобствуйте, відрубав йому матрос. Його провал осиротив би Францію. Вони пішли до нарт. Намети треба було поставити заведна, бо ніхто не знав, де спинився той англійський криголамик. Жак Антуан сказав Я в неї не рідний. У Франції багато байстрюків якось пережила б і мою безславну загибель і раптом крикнув матросові в самісінький капюшон. А я вирішив, поїдемо разом до індіан. Давно вирішили, що йому в цю мить. При влаштуванні наметів щинилася сварка. Булат запропонував одійти ярдів на 200 від бар'єра і ставити намети не на лід, а в попередні видовбані заглибини. Минулої ночі ніхто не спав, та й сьогодні не спатимемо, бо наметів лишилося тільки два по вісім душу кожному. А якщо вкопаємося в кригу на метр, майданчики вийдуть ширші, і тоді вільно розмістимося всі. До того ж і дахи будуть низенькі, ніяка буря не страшна. Люди спершу мовчали. Та несподівано заперечив професор Марш. Я з вами не згоден, сер. Насамперед скоро ніч.